Danish Stephen Hawking, Fulcherudis James Jehania. Fi fai, chajan, chainia tiera, fan fast mai erw, esion Daniel Quayle. <laughs> as esion James Jehania. Wel, gwrmaiad, as tasiw geisdach, rish James Jehania, cles a chyl dy crila y radio fan AM, edrych cweg y siei dach Jehania. Creif y sain ar y chlef, as dy jw, Feg. Feg, Sianei. Cochlechyn search dy fochnage, sgil, sgit, er, er, er, dorach e, spotch fod i as ciol fai e ffain y crwniau. Cynel spotch rhyw on? Wel, tyn sledyn clen y spotch dy ffyriniach nach fel hwn, ie. Yn iawn. As, um, ai, ciol fai ram cheirach yn symol gyrish y rank nalban America as manin hydyn diw. Na iau rawsh o liw sien sio pert dynaiach yn aliau mach liorish brian y stôl. een wein uitjevéisech. Tan uitjevéise gré, de wel een tre edjit, de gommel rezoenacht a joenach, nacht de Livre pensionen, kereel slent as kerele tia ons mannen. De eem Alan Bell Gaet e rauw wein jevéisech san kerele de genen an rahai orasach de joenach en alien, gael tajik de golmach as. ons beggan de slí de fiad bléin bhain le dú. As é gréit ar er echt cronal, mu tá chuig bliana as daid éis ar er nana na séna sin, Bí us chu Edinrich Pension State nach vis muair de luúaduit. De meiste belgré den é seo an bagad smú ris pobl as tarménas an alien. Te pas an abrach a tí chur túrastal de gerid de cúnsil na sivéisi mae cean y rhaid dy pobl vanan chit dy bheith sian. Gwyr mai mwr ed frian nis sgil na hemsher. Wel, sé le giol as son chwds chudsmú chirm ta haris o'n diw, as na frasan fôn ons cwstafol safari es o roes yn iaste, as tyn chia e, tef ei y carachach yn sio, e lydach e rwyd beg diw. Sé de chéimteag fan temperélas Jo sa leidú a sé seach céim vis an temperélas sfér san é. Fhí bhaim me sinní é gennacht an geabhreach do luúanach, as líadach é tanachtan de bhéh tíirm féin le méireach as an chia e lídacha e fós. Haim nachríon de lá ag chuigdus Quagdus feed? Feedus quag? <laughs> Jew, is iria e richt ec feed minid lug shacht mara merach. Fan taide leden ag léúleg ní mar a dú, fa muórchaón ag léúleg trí a sé ag fi is dé vis é leden ríis. Ha an lugging haf í manan an roií des léfol ag tríar a chaag festadú, Rosí de sin ag ceú de sé, Tsin dégus man an ríis ag ceúleg seach as ní rastan desúles ag deie. Roí ben marí is dúlais a ceú de sé festaú i mí bactas héisiim a ceú is haach a sé a ceúla díos mágus sa bharí chin déígus manan. As oh, ag a bhirte? Ó acrid go le a furte bhain ag a furte tá hiústa hetlasan mócha Hanelad Tád crun fé tá mácha Tá nenmhó sé diflin is hiic sin deach 2 minút mócha hmm. as fu eilehós. Blackpool is bhí sé ón de minid mócha. Si banní mé. Rinneach a geirech. thank you Má sin sé chas an staine can hífa sin as bhena réin emnasit going up the country. Connigé mata siú sian lá cláist in a réin na car slaúis fodí siú cór tweet dus James Jehéine? Ne, fodí siú caldas an duliaag Facebookáin. Tá siú géisteach chris James Jehéine, mer is James O'Meara, Cláú a bhadran, as Daniel Quail, Spain na híí. Wel yw er, fai tre dy trewns James Jehania, tajan jynw spoonerach Jeyon. Mm. Tashen, tashen cochla yn chiad letter yn ons Falkland i ynw Falkland no. Yn chiad Jerry, ons inid ciol na jechen, dwy'r Daniel. Joel na cichen. Dy jarw, a jint mai mych i lwysien, ach, cwm cri manach gil, son dy bu ffyr elias a chler fas dy jew. As mae ren siw clasyn sien, lysach siw e cyrra, e Twitter na Facebook, dy ferniach. Liedach. Sin na réalan. As ren paech a bí gedan sin in teachtan seo chai? Chadua. E. Strai sin nach rau awndor a chedan son casne. Va? As creifon, wynye? Sé uh, e, bisú magic fón. Dit jarú as ar er a fé nach ran pechabí cásna saiden dit cór an bisú magic sedan dús. Elia, mwynhau, nodw siannu i nhw? Um, hmm. Jinné Nish, mesáilt. Tá to Tá Tommy forachtan. sí banny Thseach eh, bhamí eh, crá leis agal ach níis tamí eh, crá leis tanis sé bíú fiíhheisií fa sin gur maiad. An si bí mataú creail a bhil se a chlasin an spúnaach an chléir os a chléir festaú cóisiú tweet thug James Jehéine? Nu, imimi is an dulíag Facebook ein. Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. And leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose. middle of Mary said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her. the pain and for mine. Gonna see the riverman. Gonna tell him all I. tells me all he knows about the way this river flows. I don't suppose. Yndysach, Riverman, Liorish, Nick Drake. Nes wan ie, creu rish tyslai geistiach? Uh, e, stasiwn elia. Ach odach ar fe geistiach rish. James Jehania. Merish James O'Meara. Ra, ra, as. Daniel Gwe. Fi fai, mae liwer, cryd ty gol ons manen yn chacht yn sio. Well, het seisiún ceolia cummal nach ag edinjaspit onsrumsé. Gaí sintaich ag muthacharachlaag as bí altacha ghéanal cuirte a chuo feocht a géirí gáiljaarn. Het Keirlin bléóil bhrí a cummal an jeire seachtain seo ag inad Ellen slai ag a chuúlis ed a dé is céir desáarn as deúní. as mataú géirí ginsaach de raansin sé ons halle balja valja salach liadach siw gol ag siachar a chlag i jadwni, son dy fel peri ben, son cwmwl sejwn yn cawe, dan seir yn nôr y siei siachdian. Ec siem yr ffilm tain y maranach, foddi siw ffag yn Philomena, drem y micho naich ter, Steve Coogan, tymyd el rysien fen, cleitlioes Judy Dench, ty sire yn macec, hai a gorwowi lyg de fe rwgach, gawi gentaiach eg lieiwr lyg siach a egen phallus for the shoe postfaken jackass droch wari bad grandma film atjon to Johnny Knoxville ligger ed rei shen venne gawian film shortaich eg kerudus hach as she quegjeg and taste as the chamarelia head Thor the Dark World er cwmwl ffilm mychawn yn G Lochlinach dy bwyl rydyn unlet yn oed mŵr aga. E. Gawi sen toiach eg siacht y saind at fe deieg di yna. Fi bai. Nish manach fel fisaw, hai Tom Callister as Ruth Kegan dys Lochlan sa tawr dy fydelrish cwbl dy chioladarin as yn chier shedden, as dy rhain tradisiwnen as smuniachtan cioli. Wel, yn chachtan sio chit bi yn gishen er yn elian ingen, shira as dy jarw trogol cieliach yn cioli as mersiaden het quire e kummel ec inid na helen helenen ons perchan, as te shen schachten merach, shen jisanen niu le tam i as eliams de vel tigeden recheden vain jinid heden, as nies vai brija madrel ek undenes eirach vanen. Mish Stephen Hawking as Tashu, Geishtiak dis James Jahania. Tashen Kiat. Modliw e, tre quiz wyn e, tre quiz. Crenach ti olie gofrach faint o omera? Wel, chaniol my volfen fach. Vermage lead na chedd yn slai ta geisteach as saiden daw chebel cwy na creimichion tajin lort. Mm. My vis paechabi cartlug yn hyd lead ni ei carsna slat obi. My vis ei cartlug yn na lead ni ei carsna yn pen fonden argid sio. Sure as mae fysau ciat lwyg yn traslid ni ei cars na ffedjag, tam i echedd yn er o red. Oddech, imid fe jint, mae'r pen ffoddi, mae'r cwyl. Na ffoddi, mae... Mae cwni. Oeddech chi'n cyrraeth eich awer yn ffoddi dy fi e. Gyn... Wel, hynny lawrys oes y chwys wni, gyn awrus fi chi. <laughs> Ie. Tre. Rydobi tôn. Dy jarw. Ta jw geisio. Chris James Jehenia. Meris James O'Meara. Clegina Jass. As Daniel Quayle presenggeras. Oi! Mae liwer sioch yn chyd lyd, Siei dunya yn fyrt mi. Siei dunya yn fyrt mi. So sien yn chyd lyd os y chwisain fast y Jew. Siei dunya yn fyrt mi. Lower into temples of Jew. bhá bheit sin Agnes Hoptúnéas as bheith leoris na Manní Benedictach J Pertla Morre. Léadal túlia neollik lí de jed bála mara ar er öideige. A costas fír bhuaair dé öideige fan délas an mara ans dúlis, de sin cíalacha nachhfuil a liclíí le dénne réalte scourdicha an bóla mare ar an tsúlachan. De dénnech muíre daran gíanjaartal leden mare as breúid olje chitre chéile ag an onchiart, Tá úlit de vadach level na mare gurdicha de bvé trí trai is cinnne bhála mare mar té ag a tréán. Na dhé sin as olje te gréit nach vadach go lid taget ach onchiart ons deich iad bléin. Kyrmai Murad Frien. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands. Take you in the sand to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for loving. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? rich like me Has he take us anytime To show, to show you what you need to live Tell it to me slowly Yunasach say she the zombies which in as van Iran emnes it time of the season. Malue e, em tan tre er jits on ere y chachten. Fel fisaw coi dwyr na ffoclan ad rhywach sio. Henc mi, honic mi, as hug mi fo hurt. Coi dwyr na ffoclan sien. Henc mi, honic mi, as hug mi fo hurt. Metafised corsiw tweet this, James Jehane. Ne, imi jisn jolik Facebook ein. Nish Pertachol vai mannen. Father. feet push high and mach volle low, volle low. Tuurslowes konnte jinder kracht volle la la la la la. Koi dekke dekke taie hori bek volle la la la la. Dutni en ocean kjabe jay volle la low. Dash wat de ging chan gissach le volle la la la la la. As verme her jar a has have you fell la la la. Dhéndaach éide cinseach máid a chhlaistin ceol bhaid manan sé ruúthcegan bheit sin as bhan a réin imnaid finisáin, sin chiad albumm ag siar visfachéan ons taoach airí as nimimiid chláistin tuliúhhaid albumm nó brah seo ons na seaachtaíon rachiit. Hai finisá sin machta heal. As gur maiad ríisteach ruúth. An sibí Um, er fed yr awau hysbygeliach yn siacht yn sio chai, tas yn sion jynw yn cwysien red tymish cor gilg er y ren yn iach a sain Jewish cor cheb e cren y ren tôn. Cren y ren tôn? Wel, well, sien yn cwys wyn Oh. Uh, so, sio Jew ffoclan yn y ren yn siacht yn sio. Ta grai am e art, ta grai am e art, o ai, ta, ta mi graiach art.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 Fi fai, nes bactus nhw'n gwiz straliam grenach fel paech y bu a chasna yn slat obi, och tyn pen fondern as yn fedjag fwys rachedden. Ie, yeah, miss. Uh, when yeah, yeah. Fel, fel yn y quiz. Yn quiz? Mm. Um, <laughs> well, er y ffed fel mwys cwe, er, mwys cier quiz yna yn ffoddi dy fel sy'n ffeim enmyn. Ar ram i rhyw smuniach dyn eisiau. Lig dwi'n gen my sio um, quiz 3.4? <laughs> Gwneud iawn e, 3.9 cier gyrs pai. Ah, mae'r liwer. Uh, quiz pai. Yen quiz a phai. Smáid sin sa seoch an ná líd. San sigaris sé dunne an fuirtmí na dhé ag an untré sé benmí. So sé dunne an fuirtmí ach sé ben mí. Mm, so smuní siú a e sedan. Wad liwa, wel, se jehainia yn hyd le, je hyd fi yn iawre, taiach giawri, na mi hawna tôn jiw. Sioch yn tri hyd le as cweg jein fiein as hanel och tri hyd le er man, dys cion blina. Tri cadla jegas dau der yn nulacwa. sé le víganan téiltónú sonas eru veganen, as sé le torn tónú ons Antigua as Barbuda, thurad an sénas fein riocht an enasit ons níí jeag ceirfid as nan. Sin anmach de De jarú ach hanelai ha anmach ringen wonje. As son sigaras sé in chiad le Jane Yauraton ons tíirechan Kelteach. Rwg e Gary Player yn cloed y golf ar er y lesio ond snichi jeg cweg jeg ys daid a sie ar er y lesio ond snichi jeg tri ffid y sie fy Barbara Becker Rwgec yn model as acter germenach fy pwsrish Boris Becker yn tennis air creu hache. Wel, se ar er y le sio sofiein hochi jeg ren John Adams garach ystiach os y tai beden, as Shannon Fur Washington, hynny Perth na hinge as sé unseadan tá échtta réan in America e chumol dus an leitón dú. A sé ar uns seo an thochií jeag ceirfid a séideag ha céchan rúis a déchan ons iris leor son an chiad chiad as fé ons National Geographic creéine din. the woods there grew a tree, and a fine, fine tree was he. And on that tree there was a limb, and on that limb there was a branch, and on that branch there was a nest, and in that nest there was an egg, and in that egg there was a seed. was a boy, from that boy, there was a man, from that man, there was a In that Lin, there was a branch, and on that branch there was a nest, In that nest, there was a egg. i fai sé a ren fain ilm the wicker man vashen as fe emnazit maypole. Nish bactus air re a chachten. Quid duet na Falkland Shore? Hi me, an a an alchen cat. Henk me, honik me, as hug me fo her. Oh, a Yamus. Bunya? Tas nenyen tweet. Um, quai vai? Vai fia venra. Dejaru as crite nee Caesarus. Um, Shay, Shay sees a mist, the Furiniach. I, Sachenka, henk me, hi me, as hug me fo hurt, the Jaru. Um, jint demai fi vendra, um, straliam gre, um, develsion ascutan yn chacht e, yn sio. Wel, te, te pog a teiem on sio, ach fe mi creul jyn wym y jason ond munud. Mae'r liwe, jint demai fi vendra. Nis wynia, creu mychion a ren y chachten, fel paech y bu yn edyn sieden. Chanel. Mae'r liwe, wel, corn y well, Falkland Jew. Fel prize on. Um, te, te, dy dy cynsiach, awn dy ro'n, Creton? Um, a nel mi sig a ffos. Um, och, Gwteniach. Ie, yeah, gwteniach. How does tawos um, gren y ffoclen rhysdiach ni'n smoniach dyna awn der? Ta graem ot, ta graem ot, o ai ta mi graech ot. Chanel mi o'r pin o my grai, os yn tom, mission elion rwst. Ta mi gol, ta mi chit, ed yn y herach yn ed. Ta mi gol, ta mi chit, Ed yn y herach yn Ed. Fi fai, wyn ie. Ie, yeah, so, son sigur y sei, ren, rwdbeg uh, romantach tôn, tam tam i crel. As um, te jay ad chw mwr yn y ren sio, te ffier ffier ad chwach. Nes bitbeg twy yn aich, liaich mach eg brian y stôl. Henderson Burrich a Cush Tai na Cari yn dŵa. Bill Henderson, altijd een keer feed zijn doel is hui, tegred wel al al shigerige, de bientier voors lauwt guls jach, ons in het tijne kalien duur, menien reelt is krekken in het. Onze keer is feed mora jay, and en shivesik inzi, Tim Krukol, mekian kazen en het te gultruj de gerichen. Ten meiste Henderson gre, de wel in het tijne kalien glas glasas fe er, den ffriw valje. Te giri the gian, nach bi casan yn y tŷ y dwnt e cionadar er bi. Te gre the fel y bwrit me cian eri enid tain y cali yn dŵr. mŵr ed er frien, nish red dorache, crenfe, crenfe fain yn sio chai. Cre tei. A, tei yn sio. Creu Teds ta slai elia jynw na smw imajau na us hiden. So, creu Ted as ta slai elia jynw na smw imajau na taw hiden jynw. Mm. Fel na bleben yn eich edynau, wyn ie? Chanel. Hanel, dy jarw hanel ar rhyw edynau. Wel, se yn enym tart yn fregit. Ah. As yn, yn cwma gerymach, jyn yn ymed. E, o, dy jarw. Wel, chanelad, ti'n ymwneud wneud ti'n ei chanel chaneliad dymenic fel? Wel, hanel mish. No. Hanel. So, cred ty'n ffyr no, te yn sio. Ta taed? Gaw gesh. <laughs> Ta ce bol chanega. Tad ulia jichin lesha jas. Ta mwc awen chit dys the high. te? Fyf ai. So, mae'r dwi'n Daniel. Ta taed as ta cer bol chanega. Um, tad oyu yn yesha jas as ta mogawen chit dys da hai. Cren de te as tajan lot mychion yn fogawen hanelshan lot mychion yn tai. So cren de tan tai. Mae taf creld fel fised cor tweet. Yn tai? James Jehania. Hynny yn mogawen. Dwi'n tras cren de tan tai. Wel, ffoddiad fregat sien, yes, mae tad geri. Um, och, fel fised. Um, te, son sigris. As yn, yn red dorach y sien, cren de tan foch Mair liwer, tasin er chedden Shirakjoli, vane chrenia de hiden, Veilal rudnyach, yorish liorish Lou Reed, myshen Shoch and Velvet Underground. Myriad choice of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to Jews. And Warring's brother walked on through the night with his hair and his face, long, long splintered cut from a knife. A duty. letter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. Shining brightly red rimmed and red lined with the time fused with the choice of the mine on ice skyscraping scraping chunks from the bill. child's bleeding, razors forgetting the pain, antiseptic remains cuckooed by. So you fly to the cozy brown snow of the east. going to choose, choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize fame shoes again. And robing his refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bows and the tail of a rat. Come again, choose to go. And if Epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weave. Choose a side to be on with the stone-glazed orbs, with didactics into a the color of mouse trails or screen. Try between if you choose. If you choose, try to lose for the loss of remain. Come and start, start the game. I cheat, chi, cheat, chi I, chi chi chi, katako. Choose to choose, choose to choose, choose to go. Levi, sé the Black Angels, Death Song Veshedden as Vale Yorish, the Velvet Underground as Nico. Okay, uh, back this quiz a chat and Hanel Peichabi. Oh, quiz a fi when you. Oh, well, yeah. Um, sure. And fel in my mwy Um, ah, Sianei yn my quiz and siacht and show Maed liwer. So, um, quiz a fi. So, Hanel Paerchabi uh, Chasna and Slat Abi, Na Ales and Fen Ponden. Ne Yai Ten Fejag, Hern a Red, Fos Recheden. Okay, Shoch and Tras Lead. Well, Ta dus a fles as Fak Mi Nach. Ta dus a fles as Fak Mi Nach. So, Matogiri Fagen and Paerchshaw signed it, Gull. Loftus yn ffles. Modliw er as creimichon y ren y tiachden. Fel ffiseg paech y bu, cren y ren fain o'n ffoclwn gwtch, wyn ie. Hanel. Hanel paech y bu. Fyddi na fel yn chinio oc. Ah, dy jarw. Wel, sioch ei, se je tem fy'n freget as sioch ei. and you find in my head. Um, she, uh, Serge Gainsbourg as Bridget Bardot. Uh, je t'aime, moi non plus. OK, uh, creu motion whizain. Cwy tôn, mwyn ie. Cwy tôn. She ben i, och ag yn un tre, she dunya yn 30. As mm. foddi yw i agen ag yn fles nach. Fel fys ag paech y bi? Chyfel. Fel fys Chyfel. Mm. Wel, Shay... Fel ffysed. Ted er y ffer fel ei sgrwtsis er y fyr y ffer bysio. Uh, eh, Shay Natalie Portman tôn. Ah. Natalie Portman, Shay Benny, son Shigarus. Um, son Shigarus Shay Dunia y Ferti er y ffer fel ei Emnazid Portman. As, ah. um, as fod i ffag yn ei egen fles nach, er y ffer fel ei ag yn os ilym Shedden Thor. Ah. Creu hy eisiau chas fy Shedden wyn ie. Fi eich o'n i. Fi eich o'n i. Wel, uh, ta sy'n bwnes ag y J. Ryan Elia J. James J. Hainia. Gyrra mai awys ren geisdiach es ag yn fib wys hwys yn yn argyd. Bi Daniel as James Rai Pib Cai a Kinsey yn boi mŵr bac ag yn untre yn chacht yn sio jet. Shane. Was James Jahania and Shaq Shaw. Him show.